As kinders van God is dit belangrik om te herken en te onderskei wanneer God met ons praat. In hierdie sessie gaan ons saam met Abri Branken kyk na verskillende maniere waarop die Here met ons kommunikeer. Nou, om net vinnig te recap, die Here praat met jou deur die natuur. Eerstens is belangrik om dit te weet. Die Here praat met jou deur omstandighede wat jou stuur in 'n sekere rigting ensovoorts. En dan het ons gesê die Here praat met jou deur die woord, deur die Bybel. Nou, gaan ons aangaan na waar die Here direk of persoonlik met jou praat. En ehm um, die eerste een is 'n hoorbare stem. 'n Hoorbare stem. Partykeer kom die Here en hy praat met 'n hoorbare stem met jou. As jy dit nie glo nie, dit gebeur wel. Right? Dit in die Bybel se tyd gebeur, dit gebeur vandag nog. Eksodus 19 vers 19. Dit sê: "Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Goed. So hoe het God baie keer met Moses gepraat? Hardop. Die Here het gekom en hy praat hardop met met Moses. Nou ek het ek het so ervaring gehad ehm um, waar die Here hardop met my gepraat het in 'n hoorbare stem. Dit was in 1994, net voor die verkiesing. Nee, ek's ernstig. 1994 voor die verkiesing. En ek onthou dis so warm middag en ek lê in slaap en hierdie aand sou daar 'n uh, vergadering gewees het op Nylstroom so 'n politieke vergadering byeenkoms in die stadsaal en almal is bang vir wat gaan gebeur en oorlog en gaan dit burgeroorlog wees en wat gaan gebeur en en en um, ek is die middag en ek lê op my bed en ek raak so half van die slaap maar ek weet ek weet ek moet bid jy weet bid vir veiligheid en bid vir beskerming en um, dis net die Here se genade wat wat ons as 'n land gebring het tot hierso en dis die gebede van gelowiges in die land en wêreldwyd wat gemaak het dat 94 so glad verloop het. En ons is en ek is die middag daar's en ek lê so in slaap, ek's half wakker en half aan die slaap en dis warm en ek kan nie nou op, jy weet ek moenie bid nog nie. En ek lê net so inskielik nê, hoor ek 'n hoorbare stem en ek's alleen in die kamer. En die Here sê vir my, jy moet bid. Net daai woorde, jy moet bid. Ja, en ek sit op my bed, maar niemand is by my nie. Ek sien niemand nie. Ek gaan toe en ek toe begin ons te bid en ek eh, bid vir God se beskerming dat alles sal goed gaan. Dank die Here weens die gebeure van soveel miljoene gelowiges glo ek het het dit goed gegaan. So dit is 'n keer net 'n voorbeeld waar die Here gekom het en hy het in 'n in 'n hoorbare stem met my gepraat. Soveel so ek het regop gesit, ek kyk rond in die kamer, ek dog iemand is by my in die kamer en ek het dit fisies gehoor met my ore. Dis nie asof ek dit in my gees gehoor het nie, dis 'n fisiese ding wat ek gehoor het. En ehm um, die Here het seker, ek weet hy het met my gepraat, gepraat, gepraat, gepraat en ek het nie geluister nie en toe praat hy hard. Jy reageer nogal as dit gebeur, nê. Nee? So in 'n geval, so dis 'n voorbeeld waar dit nou met my gebeur het. So dit kan gebeur. Benji het vanoggend gedeel met hom. Ek weet van baie mense wat die Here gekom het en hy het hoorbaar met hulle gepraat. Nou baie keer maak ons die maak eh, ons die die die fout of ouens in die wêreld as hulle sê die Here het met my gepraat, dan dink almal altyd dis fisies hoorbaar met jou oor. Wat nie die geval is nie. Daar's verskeie maniere. Ons het nou gekyk om na 'n paar na die woord ensovoort. So God praat op verskeie maniere. Sy stem klink dieselfde, maar dit manifesteer, dit kom na ons toe op 'n verskillende manier, maniere. So die een is 'n hoorbare stem. Die volgende een is waar die Here kom en hy praat met jou gees of hy kom praat in jou gees, met of op jou gees. Nou ek kan vir julle soveel voorbeelde daarvan gee. Dit gebeur baie baie met my persoonlik waar die Here praat oor sekere omstandighede en goed en is asof jy hoor sy stem, maar dit is nie fisies nie, dit is ek hoor dit binne myself en dit is baie moeilik om dit te verduidelik. Maar dis jou geestelike ore. Ja, dis jou geestelike ore wat net hoor die Here sê ding en hy kom in jou gees, jy hoor dit, jy weet dit net, dis die sekering wat aangaan. Nou wat byvoorbeeld kom ek gee vir 'n baie eenvoudige praktiese voorbeeld. In 2000, daar rond, jaar 2000, 2001 As ons die oggend en ons slaap en ek en my vrou, ons lê in die bed en ons slaap en uh, my suster, sy's Engeland toe, sy daar gaan werk. En sy los toe haar karretjie agter en uh, ek en my vrou sê, "Ja, ons het net een kar op die oomblik nou nodig want ons het saam gewerk met goed." Ek sê vir kom ons kom ons verkoop ons kar en ons vat daai geld en ons belê dit eerder doen ietsie ons verkoop ons kar en my suster los haar kar hier vir ons kom ons ry met hom rond in hierdie tyd en sy sê ja ons kan hom gebruik vir hierdie 2 jaar oud en is reg nou dink ek is nou wat gaan ons nou doen met die jy weet wat gaan ons nou doen ons verkoop toe die kar die Here gee vir ons kry goeie prys daarvoor nou sit ons met die geld wat gaan ons ons wil dit nou belê want 'n kar se waarde gaan ons net agteruit en oor 2 jaar gaan ons nog meer so sê kom ons belê die geld nou in iets in en dan oor 2 jaar koop ons net weer vir ons 'n ander kar jy weet as sy net nou weer haar kar wil terug hê en sy is gelukkig daarmee en ek dog Jesus prys die Here. Dis nou voorsiening en ons lê en slaap die oggend en ons stoei met hierdie gedagte, wat gaan ons doen? Dis so half, my vrou sê sy is so tussen wakker en slaap en ewe skielik toe praat die Here net met haar na gees. En sy hoor net duidelik die Here se stem binne in haar en die Here sê vir haar koop skape met die geld. En <laughs> sy sê vir my, ons moet skape koop. En eh, jy moet nou verstaan, nou het sy net wakker geword, nê. Nee. Dan sê ek, ja, ek gaan koffie maak of iets. Sy sê nee, regtig, die Here sê ons moet skape koop. Ek sê, oké, okay, goed. En uh, ek bel my oom, hy hy het 'n plaas daar in die Vrystaat of ons praat so in 'n uh, eh, ons sê, weet kan ons weet hy sê ja nee, hulle gaan nou ek praat met my pa en hy sê nee, hulle gaan nou skape verkoop. My oom en en en dan kan ek dit dalk sommer by hom koop en hy hou ons dit daarso jong en ons vat daai geld en ons koop skape en dit was net so ons het toe besluit ons gaan so R8000 of so insit in dit in. Maar op daai oomblik toe sien skaap die vleisprys baie laag. En jy sal dit nie glo nie, my oom sê, "Oké, okay, hy gee vir ons teen 'n spesiale prys." My jy weet, saam my pa, my pa was ehm um, eintlik van sy skape wat nog daar was. Hulle my pa gee vir ons teen 'n spesiale prys en en en die skaappryse is laag en ons koop toe. Hier koop ek 25 skapies. Man is nie lank nie, almal van ons dragtig. Paar maande later, hier lamme, 26 lammers. So ek het een tweeling en die ander is al daar skiet dit op na 51 toe. Nog 'n paar maande later lam hulle weer, nê? Nee. Intussen klim die vleisprys. Daar gaan hy, nê? Nee. Ek verkoop daai skape, ons het 8000 ingesit, ek kry 29000 terug, nê? Nee. Nog ek ja, kyk nou net wat doen die Here. En en dis net 'n een eenvoudige voorbeeld. Toe kon ons ons ons kar toe wat ons toe koop, koop ons toe kontant, jy weet, want ek koop ek weer 'n tweedehandse karretjie, maar ons koop dit toe kontant. En dis net 'n wonderlike manier hoe die Here kom voorsien het. So die Here kom en hy partykeer maak hy dinge, hy praat in jou gees met jou. Dis partykeer hoorbaar, partykeer in jou gees. En dis 'n voorbeeld waar dit met my vrou gebeur het en omrede ons toe geluister het na dit, het dit geweldige vrugte afgewerp. Nou ek, ek wil net 'n ding by sê wat wat wat wat baie keer belangrik is ek <clears throat> ons het ons het 'n geneigtheid en en weer eens daar's 'n een balans. Ouens, soos alles is daar 'n balans. So ek ek noem nou een gedeelte, maar daar is die balans in die ding. Ehm um, ons is baie baie vinnig om te sê, jy weet, moenie na nou jou emosies nie. Emosies is, jy weet, en en dis 'n baie dis 'n Griekse manier om na die lewe te kyk. Weet jy, die, die Griekse model van die lewe is alles is dualisties. Weet jy, jy het jou privaat lewe en jy het jou sosiaal en jy het jou werk en jy het jou ekonomie en jou politiek en jou godsdienstig en jy het hierdie dinge, jy het liggaam, siel en gees. Alles is gefragmenteer, is in gedeeltes opgebreek en jy meng nie hierdie en daai nie. Alles is so waar jou jou Bybelse Hebreëse lewensfilosofie is baie meer holistiese benadering tot die lewe. Met die gevolg dat jy kan nie kom weet vir 'n Jood sê en sê jy weet wat ons altyd gesê het, eh, jy weet jy meng nie politiek in jou kristendom nie. Jy weet daai daai ding wat jy jy kan nie dit sê nie, want dit is deel van die leer, dis een en dieselfde ding. Hoe kan jy dit jy kan jy kan dit nie skei nie. Jy weet hoe skei jy jou siel en jou liggaam en jou gees? Jy weet waar begin die een en hou die ander een op? Daar's geen duidelike skeiding onder dit nie. En die uitdaging waarmee ons sit is is dat Die Bybel is geskryf 64 van die 66 boeke is geskryf deur Jode met daai lewensfilosofie en lewensdenkwyse ensovoorts. En emosies is deel vir hulle van die geestelike ding, die hele verstand, emosies, hart, alles, dis alles deel van een groot komponent. En ons is baie gou om te sê, jy weet, moenie jou emosies druk al jou emosies dood. Ons moenie emosioneel raak oor die goed nie, maar God het emosies geskep en emosies is goed. Nou dit is waar, jy kan nie deur jou emosies gelei word nie, maar dit beteken nie jy kanselleer al jou emosies uit nie. Right. So baie keer as die Here kom en hy praat met jou in jou gees en goed en jy sal net emosioneel, kan ek dit sê, nie net geestelik nie, maar baie keer emosioneel ook, ervaar jy 'n vrede of jy ervaar nie 'n vrede nie of wat ook al. En ek sê nie luister altyd na die emosies nie, maar moenie dit nie net altyd weggooi en sê, jy weet, dit is glad nie van toepassing nie. Want as jy gaan kyk wat baie interessant is, vat 'n ou Joodse rabbi en ons praat van, jy weet, ouens wat letterlik, letterlik die hele Ou Testament uit hulle kop uit kan opsê woord vir woord van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomy, Joshua, Rigters, Rut 1 Samuel 2 Samuel tot en met Maleagi. Die hele Ou Testament kan opsê woord vir woord en hulle die Bybel lees en hulle bars uit in emosies en begin te huil en te ween voor God oor die wonderlikheid van God se woord. So emosies is deel van ons lewens. Ja, jy kan jouself nie noodwendig altyd dat lei daardeur nie, maar ek daar's daar's die ander kant ook van ek dink baie keer is ons te hard op ons emosies in die kerk want ons het hierdie ding van emosies is sleg, ons moet wegkom van dit af en ons moet net gaan by wat is verstaan maar daar is so integrasie in dit in dit. En die Here sou dit nie gemaak het as dit sleg is nie. So baie keer as die Here kom en hy praat met jou, sal jy baie keer 'n vrede ervaar. Ek praat nie net van geestelik nie, maar ook emosioneel oor 'n ding of jy aanvaar iets wat nie vrede is nie. En dis maar net belangrik om baie keer weet jou emosies in ag te neem. Nie altyd nie. Ek sê nie laat lei jouself daardeur nie, maar moet dit net nie alles uitkanselleer op een slag nie want dit is deel van 'n element wat die Here vir ons gegee het. Dan die volgende manier hoe die Here met jou praat is deur visioene en prentjies. Nou Sagaria, kom ek lees vir julle daai skrif. Twee voorbeelde in die Ou Testament waar die Here deur prentjies gepraat het. Nou die Afrikaans sê dit nie so mooi nie. Dis hoekom ek dit in hakies hier en daar iets ingesê. Sagaria sê maar toe uh maar toe hy uitkom kon hy nie met hulle praat nie. Hulle bemerk toe dat hy 'n gesig gesien het of 'n visioen gesien het 'n vision sê die Engelse vertaling. Hy het 'n visie gesien in die tempel en hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. En hulle het gesien hy het 'n visioen gesien. Hy het 'n prentjie gesien. Jesaja, die gesig of die visie van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Osia, Jotam, Agas, Hiskia en die koning van Juda. In Jesaja 1 vers 1. So jy kan sien dat God het vir Jesaja visies gewys of hy het vir hom prentjies gewys. Nou die Here kom en hy praat deur visies en prentjies. Wat interessant is, ek het byvoorbeeld Benji wat ver oggend hierso was en bedien het hele paar maande gelede. Ek bid net so en en die Here, hy kom net by my op. En die Here gee vir my wys my 'n prentjie van sy lewe. Ek sien 'n prentjie van 'n kamp en Benji is soos 'n perd in hierdie kamp, maar hierdie kamp se heiningkies is klein, weet jy so. En buite is hierdie groen grasvelde. Jy weet mos hierdie flieks van Engeland en Skotland en Ierland. Jy weet daai groen velde wat altyd so gaan hardloop net so, sulke golwe van van heuweltjies wat groen gras het en ek sien sulke grasberg, sulke groen groen is en hy's hierdie klein kampie en hy's soos 'n perdjie binne, maar ek kan sien hy's soos in hy wil net uitkom. Hy daar's soveel energie, daar's soveel potensiaal en hy's soos 'n reusies perd wat in hierdie kampie vasgehou word en hy wil net uitbreek uit daai kampie uit. En die Here praat met my en hy sê ek moet vir Benji kontak en vir hom sê met hom deel die prentjie wat ek nou gesien het en die prentjie sê dat sy omstandighede waarna hy nou is is kleiner as die potensiaal wat daar in hom is en dit voel vir hom of hy's vasgekeer in omstandighede, hy wil uitkom, verstaan? Hy wil daar buite hardloop waar hy vryheid het ensovoorts, maar nou sit hy in hierdie hokkie vasgekeer. Maar die Here gaan dit losmaak. Hy gaan daai deur oopmaak, daai heiningkie se deur oopmaak en hy gaan uit hardloop en hy gaan vryheid ervaar met die goed. En is net op 'n tyd toe hy deur 'n moeilike ding gegaan het en dit eh, voel vir hom ja, hy is vasgekeer in hierdie goed en weet jy potensiaal en dis baie keer hoe frustrasie kom wanneer jy ervaar jou potensiaal is groter as die omstandighede waarin jy jouself bevind. Weet jy, ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Jy voel jy kan baie meer doen, jy het baie meer potensiaal, maar jy sit in hierdie omstandighede en dit is amper jy kan nie jou potensiaal laat uitkom nie. Miles Monroe sê dit so. Hy sê frustration is caused by the lack of the release of your potential. En net daai prentjie wat ek gesien het, het God toe ek die prentjie sien, toe onmiddellik toe weet ek wat dit beteken. Dis fenomenaal hoe die Here baie keer werk. Hy sal kom en hy wys vir jou 'n prentjie En soms wys hy net vir jou 'n prentjie en dis al wat jy moet deel. Deel net die prentjie. Die groot fout wat ons baie keer maak is ons wil interpreteer wat ons dink die prentjie beteken en dan gee die boodskap vir die persoon is nie wat die Here altyd gesê het nie. As you receive it, give it. Ek het al hoeveel keer met ouens saamgewerk en dan wys die Here 'n prentjie, onmiddellik begin hulle te link wat hulle dink die interpretasie of die vertolking van hierdie prentjie is en dan saai jy saad in 'n persoon en wat nie noodwendig dit is wat God gespreek het nie. As die Here nie vir jou 'n interpretasie gee of jy weet wat dit beteken nie, gee dit net soos wat jy dit kry. Verstaan, moenie goed probeer bysit nie, moenie goed wegvat nie. As you receive it from heaven, give it. Want dis waar in die krag lê. En soms kom die Here en hy wys vir jou 'n prentjie en saam met die prentjie het jy die interpretasie. Jy weet dadelik. Toe ek daai prentjie sien van Benjie se lewe en ek sien hierdie kampie en die goeders, toe weet ek onmiddellik. Ek het 'n prentjie gesien, maar ek het geweet presies die kon is asof die prentjie en die verduideliking het gekom as een en ek het dit dadelik geweet en kon dit ombel en vir hom sê dis waar jy is ensovoors ensovoors en dit was 'n bemoediging in daai tyd. Right. So God kommunikeer 'n waarheid met ons deur prentjies. 'n um, ehm, 'n ander voorbeeld wat ek kan gee is ons is besig met 'n gebedsessie die aand. En dis 'n wonderlike tyd. Daar's 'n ou van Engeland af en ons is net daar besig met die Here en is aanbidding en ek lê daar op die grond en die Here wys my 'n veer. En ek sien 'n veertjie wat so kom en daar skielik so wind wat net so en die wind vat hierdie veertjie so hoor. Dis 'n baie enaardige visie want baie keer weet omrede die Here nie aan dimensies gekoppel is nie, kan jy baie keer jy sien een ding maar jy sien ander dimensies in die ding ook. En eh, dit gebeur so met my. Ek sien hierdie veer, maar terwyl ek hierdie veer sien, is dit asof ek die veer is. En ek sien toe hierdie wind hierdie veer vat en hierdie vertrek en hy hang net so onder die plafon. Dis dit asof ek is en ek kyk so af en ek sien hoe hoe bid die ouens hier onder, nê. Nee. En ek sit so en ek kyk so en weer kom hierdie wind so en dit waai op en ek is bo die lug en ek's bo die erf naderhand en ek onthou ek kyk so af, jy nou kyk ek oor Warmbad. Elke keer kom hierdie wind, maar ek weet elke keer as die wind kom, dis die Heilige Gees. En die volgende wind kom en die volgende en nader as ek daar buite in die ruimte en 'n wind kom weer en hy vat my en skielik is ek in die hemel en ek weet aan die linkerkant as ek so onthou aan die, my linkerkant is dit God die Vader in die hele troonkamer ensovoorts hele waar God op sy troon is en onmiddellik stop die ding ek net so aan die kant ek het dit nie gesien nie ek het net geweet woep toe die wind weer kom en is in die in toe daar stop die hele ding en die Here praat met my op daai oomblik en hy sê vir my Abri kan jy sien al die plekke waartoe ek jou kan vat as jy net my gees toelaat om jou te vat tot by die troonkamer van God. En dis 'n een eenvoudige beeld wat die Here vir my gewys het van 'n veer met 'n wind wat waai. En ek was daai veer gewees en is asof weet 'n veer hang net so in die volgende briesie kom en die briesie kom en die Here sê as ons so is in sy hande, kyk waantoe kan hy ons oor ons vat. En dis 'n prentjie, dis 'n beeld wat die Here kom wys het. So die Here praat met 'n hoorbare stem, hy praat met jou in jou gees, die voorbeeld wat ek gee het van die skape, voorbeeld met my vrou, dan deur prentjies, visioene en prentjies. Dan die volgende een is deur drome. Drome. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel en ek gaan dit gou vir julle lees hierdie gedeelte, Matteus 2:13. Dit sê is oor Josef. Dit sê en toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek vir jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek." om hom dood te maak. OK, dis nou Josef van Jesus. En ons kan duidelik sien dat die Here het daarso gekom en hy deur drome met Josef kom praat met 'n droom. Nou my vraag is wat sou gebeur het weer eens as Josef nie gereageer het op daai droom nie. Dink nou mooi, dis 'n droom. Wie van julle droom gereeld, redelik gereeld, nê? Nou Ek dink baie drome gebeur omdat jy te veel pizza eet of iets. Weer is maar net. En as definitiewe kere waar die Here kom en hy kom praat met jou in 'n droom en hy het met Josef kom praat in 'n droom en hy het vir hom gesê: "Vat die kindjie, Herodes wil hom doodmaak en gaan vlug na Egipte." Kyk na Josef wat in Egipte was. Josef, seun van Jakob. Toe hy met Farao was. God het vir hom drome gegee dat sy broers die son, die maan, die sterre by voor hom. So die Here het aan hom die toekoms kom bekend maak. Right? Met hom gekommunikeer oor die toekoms deur 'n droom. Dieselfde met Farao. Farao kom en die Here wys vir hom die hele situasie van 7 jaar van goeie oeste ensovoort, 7 jaar van swaar tye. Josef kom lê die drome uit. Wat sou gebeur het as hulle nie al daai skure goed gebou het en kos gevat het en weggestoor het nie? Dan was die hele Egipte dalk weg geweest. Alraight. So die Here kom en hy maak sy wil en sy planne aan ons bekend deur drome. Dis baie keer hoe die Here met ons praat. Nou ek wil ek wil 'n ding hierso sê en dis dis nou dalk bietjie dis dis bietjie 'n harde woord. Maar ek wil dit regtig sê want ek glo dis een van die grootste uitdagings waarmee ons sit as gelowiges om God se stem te hoor. En dit gaan deur na visioene toe, dit gaan deur deur drome toe, dit gaan deur na enige vlak toe ek is vas oortuig daarvan en dis net my opinie is as jy ure en ure voor die TV sit, gaan jy sukkel om God se stem te hoor. En die rede hoekom ek so sê is en mense raak vies daaroor. Maar die rede hoekom ek so sê is is dat jou gedagtes word so gevul met beelde. Kyk bietjie vandag as hulle praat met kommunikasie, nê. Nee, hoekom sit ek hier goed hier op? Want is visuele kommunikasie. Want visuele kommunikasie is die manier hoe ouens kommunikeer vandag en jou jy word so gepomp deur beelde die heeltyd. Alles is advertensies, is beelde, is wat jy sien die heeltyd. Dat dit maak dit vir ons moeilik naderhand as ons 'n visie op 'n beeld sien, dan verstaan as dit my net 'n replay van 'n advertensie is, 'n replay van hierdie ding, is dit 'n fliek waarna ek gekyk het, wat ek gedink het aan wat ek al. Ek sê nie moet niks kyk nie, maar ek dink daar's 'n geweldige ongebalanseerdheid in die lewens van die meeste Christene wat tyd spandering betref voor televisie gaan wys jy vir my werklik 'n groot man of vrou van God wat ure vir TV kyk. En ek ken 'n paar wat regtig sensitief is, nê? Nee? En jy gaan kyk hoe selektief is hulle met dit wat hulle doen, waarna hulle gaan, wat hulle kyk ensovoorts. Hoekom? Want hulle kweek 'n sensitiewe gees. En omrede die Here moet ons praat in drome. Hoeveel keer drome mense nie goed wat jy gekyk het op TV of op 'n fliek gesien het, dis die heeltyd daai goed kom en dit speel terug in jou onderbewus en ensovoorts. Nou kom die Here en hy praat met ons en ons dink ag nee wat, dis maar net weer iets wat ek verstaan wie jy kry in elk geval so baie, dan kan se leer ons dit uit. En al die tyd is dit dalk 'n woord wat die Here met ons wil praat wat ons dooddruk en ons ignoreer dit omrede ons gedagtes so gevul is met die goed van die beelde van die wêreld van dit wat dit doen. So ek wil dit ek wil dit sit as 'n uitdaging vir jou. Vir party ons is dit verskriklik moeilik dis regtig baie moeilik vir ouens want die, jy sien dit as 'n ding van ontspanning en jy maar probeer bietjie vir 'n vat 'n 2 weke tydsperiode en jy sê vir 2 weke gaan ek nie TV kyk nie. En jy sit hom af en jy spandeer net tyd met God, speel met die kinders, doen iets, lees 'n boek, gaan eet uit saam met jou vrou of saam met jou man en gaan stap en gaan doen sulke goeders. En jy sou verbaas wees, jy gaan die eerste paar aande dalk verveeld wees nie, maar jy gaan verbaas wees hoe vinnig jou aande begin verbygaan sonder dat jy gevul word met daai goed vir my is dit geweldig sterk as ek regtig effektief God se stem wil hoor en ek wil tyd met God spandeer. Ek ek kan nie te veel TV kyk nie. Ek moet baie selektief wees. En ek wil julle aanmoedig in dit, weet soms gebeur dit dat ons ons kyk goeters en ons besoedel onsself met dit en ons raak gedesensitized vir God se stem. Want die vyand kom die hele tyd en hy wil jou looi met sekere goed wat jou onsensitief maak vir God se gees. En dan sukkel ons om te onderskei Regtig waar. As jy sukkel om God se stem te hoor en jy weet nie wat se beeld is God of wat ek kan sny net 'n bietjie op jou visuele goeters wat dit betref. En jy sal verbaas wees hoe jy kan begin stelselmatig meer sensitief raak vir God se stem en dit wat die Here mee besig is. So, ek sê nie dis vir almal nie noodwendig, dis dis waar ek is met die goeters en dis wat ek al gesien het deur die bank met mense wat die Here werklik sensitief is, is baie baie selektief op wat hulle kyk en wat hulle doen. Alraai. So ek wil hom net aanmoedig met daai ding want die Here kom en hy praat deur drome en ons kanselleer dit soveel keer uit want ons dink ag nee, wat dit is nie dis nie vir ons nie. 'n Ander voorbeeld van drome is byvoorbeeld my vrou. 'n Dame is by 'n 'n Bybelskool en goeters en Leonie het 'n droom en sy droom 'n droom van hierdie meisie wat slange het wat om haar nek gedraai is. Jy weet slange praat baie keer van desepsie dit baie keer te doen met depressie, maar desepsie is een van die groot goeters en misleiding ensovoorts. En ehm um, maar sy droom het hierdie droom van hierdie slange wat om hierdie meisie se nek gedraai is en sy jy weet sy's net so omvou met die slang. En sy droom het sy word wakker en sy sê vir my sy het hierdie ding gedroom. Ons gaan toe ons begin toe net vir haar te bid en dis nie lank nie, dit is binne kwessie van 'n week of 2 toe manifesteer dit in haar lewe. En jy kan sien sy het totaal in depressie met 'n ding selfmoordneigings, al die goeders wat ek al is net 'n aanval wat die vyand op haar gehad het om haar te vernietig. En weens gebed van klomp gelowiges, want daar soveel mense wat vir haar gebid het, het die Here gekom en hy het haar gehelp in die proses en goed, ek weet nie of sy vandag totaal gerestoreer is in dit nie, maar die Here het 'n ding kom doen en dit kon baie erger gewees het. So die Here sal beteken met jou praat en selfs profeties vir jou goeders wys in die aand as jy slaap en jy moet gaan en Dis dan sê is hierdie die Here of is hierdie nie die Here nie. En dit is so moeilik om te onderskei as ons die hele tyd gevul word met al hierdie goed. So dis die een dan die volgende ene waar God met ons praat en dit is waar die Here ons geestelike oë oopmaak. Elisa se dienskneg. Interessante storie. En Elisa het gebid en gesê: "Here, open tog sy oë dat hy kan sien." En die Here het sy oë van sy diens dienaar geopen dat hy hom kon sien en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Julle ken daai storie. Oorlog, hulle gaan doodgaan en en en Elisa sê: "Here, maak sy oë oop." En hy sien strydwaans en engele en hy weet, "Joe, ons het die oorwinning." En baie keer vat dit net die Here om te kom en jou oë oop te maak sodat jy die oorwinning kan sien. Daai skrif is 'n uh, eh, 2 Konings 6:17 vir die wat nie kan lees daar nie. 2 Konings 6:17. So dit gebeur soms dat die Here met jou kom praat en 'n woord vir jou gee vir iemand, maar hy doen dit nie noodwendig deur sy woord nie, nie deur 'n visie nie, nie deur 'n droom nie. Hy kom en hy maak jou geestelike oë oop om goed in die gees te sien. Nou, kom ek gee vir julle een of twee voorbeelde. Dis 'n bietjie rowwe voorbeelde, maar ek ek wil dit gebruik as 'n illustrasie omdat dit nou prakties gebeur het met my met goed. Ek's eendag besig om aanbidding te lei in 'n gemeente, ons besig met so 'n diensding en ek staan in aanbidding lei. En daar's so 'n tyd wat die pastoor roep die ouens vorentoe hulle kan kom vir gebed en hier so staan 'n ouetjie voor en ehm um, daar's 'n paar goed nie lekker by hom nie. Hy da, ek weet nie, ek weet nie aan wat se so goed hy betrokke was nie. Maar ons staan so en hierdie pastoor staan nou en bid vir hom en ek staan ewe hier op die verhoog en ek doen die aanbidding en 'n sulke soaking musiek. Jy weet dis net purify my heart. Dis net so 'n rustige musiek en gaan aan en nou die musiek gaan baie keer gaan aan vir 'n halfuur, 'n uur lank. En dit is net so bedieningstyd na diens. Jy weet so soukie ding en ek speel maar net so en ek is nie eers verskriklik geestelik gefokus nie. Ek moet julle sê nê. Ek staan net daar en ons speel en is lekker die musiek is net in so groove en dis net so rustige atmosfeer, jy weet. En terwyl ons nou so besig is, ek fokus op ander goed en my oog vang hierdie ou en pastoor bid vir hom en ek sien hy staan so 'n bietjie in ruk en kyk ek weer rond en sing en dink ek wat gaan ons volgende doen? Ah, jy dit. En terwyl ek so vir hom kyk, ewe skielik, nê, maak die Here my geestelike oë oop. En dis die eienaardigste ervaring. Ek het dit al meer as een keer gehad waar my natuurlike visie raak weg. Dit is baie snaaks, asof die natuurlike raak weg en ek sien 'n geestelike dimensie wat uitkom. En ek sien demoniese werking van demone in hierdie ou se lewe, soos wat hy voor my staan. En hulle staan vir my en kyk. Ja, maar ek is so ek kan nie glo wat ek sien nie, maar ek kan ek sien nie die mense meer nie. Dis asof my visie van die mense raak weg en ek sien wat gaan aan in hierdie ouetjie se lewe. En dit is 'n ervaring wat gehad het. Dit het later weer gebeur. Wat ek bid vir 'n ander ou, dieselfde ding. Hy sukkel met 'n ding en die Here weer eens dieselfde ervaring. My dis asof my visie raak en ek sien 'n ander dimensie wat uitkom, die geestelike dimensie. Dieselfde wat met Elisa se se diensknegt byvoorbeeld nou gebeur het. En die soortgelyke dinge het byvoorbeeld gebeur ons is in Brasil een keer en ons bedien daar en is 'n geweldige moeilike plek en dit is op die grens met Argentinië en ons is daar Rio Grande do Sul dis heel is aan die suidekant van Brasil en ons bedien daar so die aand in 'n nagklap maar dis 'n rowwe nagklap dis nie dis nie 'n nagklap dis 'n nagklap jy weet en ehm um, toe ons inkom om die dienste gaan doen en goed langs die pad steek hulle kersies aan die brand, dan brand die goed langs die pad soos hulle voodoo en al die goeters, geweldig sterk voodoo okkultiese goed. En ehm um, toe dit begin die aand is daar geweldige geestelike goed. Jy weet dit is net ons kry net nie deurbraak nie. Ek ons doen lof en aanbidding, maar dit voel vir my of ek staan so met 'n gitaar en sing vir die muur. Niks gebeur nie. Ja, ons sukkel om deurbrake te kry en die plek is vol mense, maar dit is daar's soveel goeder wat aangaan. En ons begin te bid op 'n stadium vir Ons gaan in 'n bedieningstyd uit en die Here begin deurbrake te gee. En ek bid vir 'n vrou en sy staan hier in die, en haar dogter staan daar. En die eienaardigste ding gebeur. Een van ons spanlede bid vir die dogter en ek staan en bid vir die ma. En toe ek begin bid vir die ma, toe sien ek hoe spring demone uit haar uit in die dogter in. Maar ek sien dit. Weer is weer eens daai geestelike ding. En ek hou op bid. En hierdie vrou begin te bid vir die dogter en woep hierdie kant toe En sy hy opbid en vrug hy toe sien sy dit ook en ek begin te bid en soek is dit weer soen toe en sy begin te bid soek toe besef ons hierso's eh, hierdie goed transfer die hele tyd so en ons split hulle toe op en gaan bevryding en altoe kry jy bevryding maar eh, wat ek daardie wil sê is dit dit gebeur soms dat die Here kom en hy maak jou oë oop om engele te sien om die geestelike riem te sien wat aangaan soos Elisa sê om te sien wat die vyand mee besig is en dit is net dis die geestelike dimensie wat sigbaar word vir jou maar dis nie met hierdie oë wat jy sien dis met jou geestelike oë alrite so dit gebeur soms dat die Here kom en hy kommunikeer op so 'n manier dat die geestelike raam net vir jou oop gaan toe ons in Israel was het ek baie keer 'n kombinasie van dit en visioene gehad van engele en goed met God se beskerming en dit wat die Here gedoen het um, toe ons daardie oorlog gegaan het en dit is net 'n ding wat die Here kom soms en hy maak dit net vir jou oop Jy weet, en hoekom doen hy dit? Want hy wil mense vrymaak. Hy wil mense bring in 'n nuwe verhouding met homself. Goed, hy wil sy koninkryk kom vestig. En soms kommunikeer hy deur die geestelike raam vir jou oop te maak en 'n realiteit te maak. Nou goed. Die volgende ene is die Here gebruik boodskappers. Boodskappers. Soms is daai boodskappers mense. Die Here kommunikeer ook deur mense. Een van die beste voorbeelde waar God met mense met my gekommunikeer het, is deur my seentjie. Ek was in 'n situasie gewees waar ek moes ons het gevoel ehm um, ons moet klaarmaak en by 'n nuwe ding betrokke raak en ons moet oorskuif van hele ding om oor te trek Israel toe en ek moes bedank by my werk en dit was 'n geweldige moeilike tyd vir ons en ek en my vrou sit in die sitkamer en praat ons sit so en Michael ek dink hy was toe 3 hy sit so op die grond en speel nê nee. ja hy was net sit op die grond en speel met sy blokkies en hy speel en ek sê vir hom nie ek sê vir ja as dit nou hierdie ding doen ons my hele salaris is dan nou weg en ek gebruik die woorde want ek het salaris skryf by die by gemeente en ek sê toe en dan gaan die kerk nie meer vir ons sorg nie en my klein 3-jarige seentjie sit sy blokkie so neer en hy staan so op en hy kom staan so by my hy sit sy hand so op my been en hy sê vir my pappa dis nie die kerk wat vir ons sorg nie dis Jesus en weet julle wat net toe hy dit sê, toe breek daar 'n ding in my. En dit was die ding wat gemaak het dat ek toe deur gegaan het en ons het die finale besluit gemaak en klaar gemaak en aangaan. Dis my 3-jarige seentjie wat gekom het en net perspektief gebring het waar ek te natuurlik gedink het oor goed. En God gebruik 'n mens om te kom kommunikeer met my. My 3-jarige seentjie. En ek onthou dit, ek onthou dit so goed. Dit is asof iemand sy vuis sit en hy slat my so in my gees. Toe hy dit vir my sê. So en dan die volgende ene is waar God kom en hy kommunikeer met ons deur engele. Byvoorbeeld Jesus se geboorte, Gabriël wat dit aangekondig het, wie die boodskap gebring aan Maria. Goed, 'n engel, Johannes die Doper se geboorte, Daniël, weet al die visioene wat Daniël gesien het met Gabriël wat dit aan hom openbaar het, al die eindtyd eskatologiese goed. So soms kom die Here en hy kommunikeer deur engele met ons. En dit gebeur redelik baie. En soms weet mense nie daarvan nie. Hulle besef nie dis eers engele nie. Dan die laaste klomp. Soms kom die Here en hy kommunikeer met ons deur kennis van omstandighede wat baie nou gekoppel is aan die woord van kennis. Wat ek vroeër gesê het, baie keer weet jy's in omstandighede, jy weet jy jy jy bid vir iemand en jy weet net seker goed, die Here wys jou net seker goed. Jy het 'n woord van kennis, wat's die probleem in die situasie? Hoekom gebeur hierdie goed? So dis die woord van kennis wat dit gaan nou nou saam met dit maar dit is net 'n insig oor omstandighede en goed wat gebeur. Die volgende een is deur reuk. Nou dink jy hoe op dese aarde praat die Here met jou deur reuk? Hm? Roos van Staron. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ons doen 'n konferensie in Brasil een keer waar ons staan so op die verhoog en ons bedien oor die nuwe wyn. God wil 'n nuwe ding doen. En ek staan op die verhoog en die musiek gaan aan, die Brasiliaanse aanbiddingspan doen die ding. Klomp van ons ouens is besig om te bedien in die groep en klomp daarso se eh, ek weet nie 1000 at mense voor en ons het so 'n groot bedieningspan wat daar voortoe bedien. Een van die pastore se vrouens staan om en my vrou is hier en nog iemand staan daar. In ewe skielik ruik ek rooi wyn. Maar die sterkste reuk is asof ek my neus so oor 'n bak rooi wyn hou, nê. En ek ruik daai rooi wyn en die Here sê hy wil 'n nuwe ding doen, nuwe wyn, nuwe wynsakke, 'n nuwe ding. En ek dog eers hier, dis seker net ek, ek verbeel my nou self, weet, maar onmiddellik kyk ek het iemand nie gedrink wat hier om my is nie. Daar staan die pastoor se vrou hier langs my, nee. Nou, nou. Vir is ek ek neem aan dis seker <laughs> nou nie sy nie, weet. En uh en die ander ouens en dis alles van ons spanlede wat hier voor staan en ek ry dit en ek kyk so vir haar en sy sê vir my, "Do you smell it? Do you smell it?" Ek sê vir haar, "Ry jy dit ook?" Sy sê, "Ja, sy ry dit. Ry jy die wyn?" en almal toe op die verhoog ryk toe daai geweldige sterk reuk van rooi wyn. So die Here het met ons gepraat en gesê hy wil 'n nuwe ding doen. Jy weet nuwe wyn. Hy wil 'n nuwe ding doen in daai in daai ding en dit was toe ook. Jy weet die goed wat ons toe die res van die goed wat toe daai het gevolg het, dis toe gewellige nuwe goed wat die Here kom doen het vir die gemeente, vir die ouens wat daar bymekaar gekom het en goed en net 'n nuwe passie in hulle harte wakker gemaak het vir God se teenwoordigheid waar God met met sy mense kom ontmoet het en die Here het net regtig 'n wonderlike ding kom doen. So God kommunikeer baie keer deur reuk. Dan gevoel van vrede. Jy weet daai ding van die vrede van die Here. Soms gebeur iets wat ek al jy het net nie vrede oor 'n ding nie. Jy weet ek het dit baie keer. Ek het nou die dag stupide ding gedoen. Ek, ek wil een of ander ding koop en ek weet ek moet dit ek kan voel ek het nie lekker vrede oor die ding nie, maar ek dink ons goeie besigheid sin om dit te koop, jy weet. En ek koop die ding toe en ek ek moes nie. <laughs> Ja, nou wil ek dit verkoop. Nou kry ek dit nie verkoop nie, maar dis net een van daai goed. Jy weet dis daai gevoel van vrede baie keer. Die Here kom en hy praat met jou met 'n gevoel van vrede wat jy soms ervaar in jou gees en jy weet net, jy weet dit is dit. En dan soms praat God deur nie te praat nie. Jy weet wat God se plan is, jy weet wat jy moet doen en jy doen dit nie. Ek wil vir julle 'n paar mee af te sluit, 'n paar bemoedigende riglyne gee oor hoe om God se stem te hoor. So net om vinnig te kyk, ons het gepraat dat God praat in hoorbare stem. Hy praat deur die natuur, God praat deur die skrif met jou, omstandighede, hy praat in jou gees, hy wys vir jou visioene en prentjies deur drome praat die Here met ons. Hy maak jou geestelike oë oop soos die voorbeeld van Elisa se dienskneg. Goed. Boodskappers en engele wat die Here kom en kommunikeer goed met jou deur engele en mense. Kennis van omstandighede. Jy weet, en baie keer praat die Here met jou, jy wil iets doen en jy kry net 'n gevoel, die Here gee nie vir jou vrede oor 'n ding nie. Hy praat met jou, hy sê vir jou, dis nie my wil nie, want hy gee vir jou nie vrede daaroor nie. Dan reuk en soms praat hy deur nie te praat nie. Nou om jou net bietjie aan te moedig om God se stem te hoor is spandeer toegewyde tyd saam met God. Ouens, as jy profeties wil beweeg en jy wil regtig jou profetiese gawe ontwikkel, moet jy tyd saam met God spandeer. Jou lewe moet toegewyd wees aan God. Heilig. Jy kan nie verwag om te deel in al die goed waarin al jou vriende en familie deel wat nie noodwendig opbouend is en van God af is nie en jy wil God se stem behoorlik hoor nie. Dit werk nie so nie. Want so God is jaloers en hy deel homself met enige iemand vrylik, maar dit kos jou alles wat jy het om dit te kry. So spandeer toegewyde tyd saam met God. Die volgende een is kweek en ontwikkel 'n sensitiewe gees. Psalm 119 vers 164. Kyk, 'n gratis koffie vir elk enigiemand wat my kan sê wat daar staan. David sê, hy sê 7 times a day I will renew my vow of worship unto you. Jy dink weer dat 7 keer 'n dag het Dawid gegaan en hy het 'n wel 'n eet van aanbidding tot God gehad alleen. Kan julle sien hoekom Dawid so sensitief was, hoekom hy 'n man na God se hart was? Die Bybel sê vir ons Daniël het 3 keer 'n dag eenkant gegaan. Dawid het 7 keer 'n dag gaan lees bietjie. Die Afrikaans sê dit nie mooi nie. Ek dink as een van die vertalings in Afrikaans wat dit glad nie eens so vertaal nie. 7 times a day, so kweek 'n sensitiewe gees. Die volgende een is jy moet 'n verwagting hê dat die Here met jou gaan praat. Ouens, as jy 'n kind van God is, God kommunikeer nog altyd met sy kinders en hy gaan met jou kommunikeer. En dis hoekom ons al hierdie verskillende maniere gekyk het na wat God kommunikeer, want hy wil met jou kommunikeer. Jy moet net besef God praat met my op hierdie manier of op daai manier of wat ook al, God kan dit afwissel, maar nou weet jy ten minste 'n klomp van die maniere en daar's dalk meer wat ons nie gedek het in hierdie sessie nie. Maar jy moet 'n verwagting hê dat die Here jou gaan gebruik om mense te bemoedig, om 'n woord vir ouens te gee, om vir ouens te bid. Jy sien dalk iemand wat af is. Hê daai verwagting dat God gaan kom en sê, "Hoor hierso, bid vir hierdie persoon." Die volgende een is jy moet dit beoefen. Jy moet dit beoefen. Dis soos 'n spier. En dit klink nou snaaks want jy en ons sê nie daardeur dat jy kan God manipuleer om jou te praat of wat ek aan. Die God praat wanneer hy wil praat en hy bly stil wanneer hy wil stil bly. En God kan dit doen. Verstaan ons val by dit in. Maar ek het al baie keer gesien dat As jy regtig 'n verwagting het dat die Here met jou praat en jy wil dit beoefen, jy kan dit beoefen die hele ding om God se stem te hoor. Gaan en bid vir mekaar, bid vir jou vrou, bid vir mekaar. Bid vir mense en vertrou dat die Here 'n woord vir jou gee en dat die Here met jou kommunikeer op een van die maniere wat ons nou gekyk het. So beoefen dit. Die volgende een is wees gehoorsaam wanneer God praat. Dit help absoluut niks as die Here met jou praat en jy doen niks daaroor nie. Weet jy wat die Here gaan teen teen stil bly totdat jy gedoen het dit wat hy die eerste keer gesê het. En dis baie keer die geval. Die Here kom en hy bly stil totdat jy gedoen het dit wat hy gesê het. Wees gehoorsaam. Dan moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Moenie laat foute jou laat opgee nie. Hou aan om te oefen al maak jy foute. Die Here weet ons almal maak foute. En dis hoekom ons hierso saam is, is ook om te leer en is 'n veilige omgewing waar mense kan leer en 'n mens kan 'n fout maak. Dis alraai. Jy weet, Niemand is perfek nie, niemand maak nie foute nie. En dis hoekom dit belangrik is is om as jy 'n fout maak, gaan net aan, moenie opgee nie. Moenie laat die fout maak dat jy opgee en jy sê nee, nou is ek klaar, ek gaan nie aangaan nie. Dis die einde van hierdie hele ding. Ek hoor nou nie die Here se stem nie. Dit het al baie keer met my gebeur. Dan kry ek 'n woord van die Here en partykeer as dit so, ek staan by 'n ou en dan gee die Here vir my 'n woord in 'n winkelsentrum vir iemand en dit is soos 'n solid dit is jy weet die, die persoon jy kan dit sommer sien hè dit is net sh, dit sny so deur en dit hulle kan nie glo hoe weet jy hierdie goed van my en wat ook al en dan 'n eh, volgende keer dan gee die Here vir jou 'n woord oor jou lewe of jy voel iets en jy doen dit en dit werk nie dan dink jy ag staan hoe mis ek dit nou so jy weet jy ver, dan dink jy ag nee wat ek hoor nie die Here se stem nie is in elk geval moeilik en dan los jy sommer alles jy weet en moenie opgee nie beoefen dit ouens so wat ons nou gaan doen is vir die laaste 2 min, minute wil ek gou vra dat jy draai na mekaar toe. En baie eenvoudig, draai so 2 2 3 3 na mekaar toe. En nou al wat jy doen is, maar wees nou baie versigtig. Bid vir mekaar en vra vir die Here om 'n woord te deel met die ander persoon. Laat die Here vir jou 'n visie wys, 'n woord, 'n woord uit die skrif, een of ander manier wat ons nou gekyk het en ontwikkel daai profetiese gawe, daai vermoë van jou om God se stem te hoor. Daai vermoë wat God kom en hy breek dinge vir jou oop. So kom ons oefen dit, maar wat ek jou vra is, nê? Bly weg van datums. Bly weg van babas. OK? Regtig, regtig, ek's ernstig. Bly weg van dates. Dates, mates en babies. Bly weg van dit nou, OK? Moenie dit nou profeteer en wat ook al nie. Dit hierdie is 'n oefensessie. So as jy iets kry, moedig ek jou aan. Moenie nou gaan en gaan reageer net op die woord en sê, "Sy het gesê ek moet dit doen en nou gaan doen jy dit onmiddellik nie." Verstaan? hier is 'n leerskool. Van dit van, van ons is baie gemaklik daarin, van dit doen dit al jare, van dit is nie daarin. So kom ons draai net na mekaar toe, ons bid vir mekaar en beoefen dit. So as jy 'n woord kry en jy stem nie noodwendig saam daarmee nie, dis fyn, moenie worry nie, verstaan dit? Ons oefen. Right. So kom ons vat so 2 minute, draai na mekaar toe en kyk wat die Here sê vir die persoon. Right, kom ons uh, begin so stadig klaarmaak. As jy nog aangaan om te bid, dan is dit heeltemal reg, gaan aan. Moenie dat ons jou onderbreek nie. Wie van julle wat wel klaar is? Wie van julle het 'n prentjie gesien? Vir wie van julle dalk moet ek wag tot almal klaar is dan 'n uh, eh, wil ek dit sien net so met die manier van hande opsteek. Wie van julle het 'n prentjie gesien? Met wie het God gepraat deur 'n prentjie? OK. Met wie het God gepraat met 'n hoorbare stem? Right. Met wie het God gepraat met 'n ehm, uh, OK, obviously nie drome nou nie. <laughs> Right. Ehm um, Eh, wat was die ander? In die gees. Wie het hierdie ding in sy gees ervaar? Het net 'n ding ervaar in jou gees. Alraight. Alraight. Wie sien net God jou geestelike oë oopgemaak het? Iets net gesien en wat ek al Alraight, dis wonderlik. Jy kan sien hoe die Here kom en hy praat op verskillende maniere met ons. Nou ons mense moet dit oefen. Jy sal verbaas wees baie keer die Here weet waar ons is en hy sal kom baie keer na soos met 'n kind. Jy weet as jy 'n kind leer met 'n ding en die Here vat jou stappie vir stappie vir stappie. En dis waar jy gaan van die verskil tussen ouens wat sterk 'n profetiese gawe het en 'n profeet, glo ek, is 20, 30 jaar se harde ondervinding. Jy weet, en dan kan jy enig kom as jy jy weet baie volwasse is in die Here en jy hoor sy stem en dan kan jy die Here sê dit en hy spreek oor nasies en spreek oor lande en spreek oor goederes. So, ehm um, ons het 'n Herman het 'n woord vir iemand hierso wat hy net met iemand wil deel en uh, dan as hy klaar is, dan gaan ek net afsyd met gebed en dan kan ons verdag. Ehm Ons vertrou dat jy hierdie sessie saam met ons geniet het. Om meer kopieë te bestel of vir additionele hulbronne, besoek gerus ons webtuis te by www.branken.net Dit is www.branken.net of e-bos ons by info by branken.net